السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Sejd bin Amir el Džumehi je bio jedan od hiljade onih koji su izašli na mjesto ten im nedaleko od Mekke na poziv Kurejševičkih prvaka da bi bili očevici smrti jednog od drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hubejba bin Adija kojeg su na prevaru zarobili. Njegova mladalačka sposobnost mu je omogućila da se probije između ljudi i dospije do uglednika iz plemena Kurejš, poput Ebu Sufjan ibn Harba, Safhan ibn Umeje i drugih koji su prednjačili u koloni. Na taj način mogao je da vidi Kureševičkog zarobljenika okovanog lance, dok su se žene, djeca i mladići tiskali prema mjestu pogubljenja, gurajući ga kako bi se na njemu osvetili. Muhammedu, sallallahu alaihi veselem, zbog svojih rođaka poginulih na bedru. Kada je ova gnjevna povorka stigla sa svojim zarobljenikom na mjesto pogubljenja, mladić Seid ibn Amir se ispravi svim svojim stasom da vidi Hubejba kojeg su vodili prema drvenom križu za razapinjanje. Čuje je njegov čvrsti i mirni glas kroz galamu žena i djece koji je govorio Ako bi me pustili da klanjam dva rekijata prije smrti, dobro bi učinili. Onda ga je gledao dok je okrenut prema kibli klanjao dva rekeata. Kako ih je samo lijepo obavio i upotpunio. Onda ga je vidio kako se okreće u pravcu glavešina kojima reče. Tako mi Allaha da se nisam bojao da ćete misliti da se bojim smrti ako oduljim namaz. Još bih klanjao. Dalje je svojim vlastitim očima gledao kako Hubejba živog masakriraju, otkidajući mu komad po komad mesa i pitajući ga. Bili volio da se spasiš, a da Muhammed bude na tvom mjestu. On je odgovarao dok mu je krv lila iz rana. Tako mi Allaha ne bih volio da sam miran i spokojan među svojom djecom i ženom, a da Muhameda ubode samo jedan trn. Ljudi su skandirali dižući ruke uvisi vičući Ubijte ga, ubijte ga. Onda Sejid ibn Amir vidje Hubejba kako diže pogled prema nebesima preko razapetog križa kako uči dovu. Moj Allahu, umanje njihov broj, pobi ih svi u redom i ni jednog od njih ne ostavlja živoga. Onda je ispustio svoj posljednji dah, dok je na njegovom tijelu bilo toliko udaraca sabljom, i uboda kopljem da se nisu mogli izbrojati. بخير آه Kurejšije se vratiše u Meku i sa novim događajima zaboraviše Hubejba i njegovu pogibiju. Međutim, tek stasali dječak Sejd ibn Amir nijednog časa nije iz svojih misli gubio sjećanje na Hubejba. Vidio ga je i usnu i na javi. Uvijek mu je u podsvijesti bila njegova slika, dok je klanjao ona dva mirna, iz pokojena rekeata ispred razapetog križa. Kao da je čuo njegov glas dok je učio dovu protiv Kurejšija i stalno je strahovao da ga ne pogodi grom ili kakva kamena gromada sa nebesa. Hubeb je podučio da ono što on nije znao. Podučio ga je da je život pun iskušenja i duboka vjera, te borba na putu te vjere sve do smrti. Naučio ga je da čvrsti iman čini čuda i ne svakidašnje stvari. Naučio ga je još nešto. To je da taj čovjek kojeg njegovi drugovi tako vole može biti samo vjerovjesnik potpomognut sa nebesa. Kada je sve to vidio i spoznao, Allah rasprostrani grudi Sejda ibn Amira za islam. Ustao je pred skupinom ljudi i obznanio svoju neovisnost od kureševičkih grijeha i tereta, te odbacivanje idola i kipova i konačno svoj ulazak u Allahovu vjeru. Seid ibn Amir je učinio hijđru iz Meke u Medinu i od tada je stalno bio u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem s kojim je učestvovao u bitci na Hajberu i svim ostalim bitkama i pohodima. الحور تهتف بهجة زف الشهيد والحور تأبى أن تزف إلى البني الحور تهتف بهجة زف الشهيد وجنان عدن لا časni vjerovjesnik preseli u društvo svoga gospodara, Sejd je i poslije njega ostao britka sablja u rukama dvojce halifa Ebu Bekra i Omera. Bio je jedinstven primjer čovjeka koji je kupio ahiret za dunjaluk i dao prednost Allahovom zadovoljstvu i njegovoj nagradi u odnosu na sva duševna i tjelesna zadovoljstva. Obojica halifa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su dobro znali iskrenost i bogobojaznost Sejda ibn Amira, pa su slušali njegove savjete i poruke. Tako je jednom došao Omeru ibnul Hatabu na početku njegova hilafeta, pa mu rekao O Omere, savjetujem ti da se bojiš Allaha zbog svog odnosa prema Allahu. Neka tvoje riječi nikada ne proturječe tvome dijelu, jer najbolja riječ je ona koja se potvrdi dijelom. O Omere, obrati pažnju prema onima, bilo bližnjima ili daljnjima, čiju ti je Allah stvar povjerio Želi njima ono što želiš sebi i svojoj porodici. A mrzi da im se desi ono što bi mrzio da se desi tebi i tvojoj porodici. Budi čvrst u teškoćama, u ime istine i na Allahovom putu se ne boj ničih prijekora. Omer ga upita, a ko može tako o Sejdu? On mu reče, može čovjek poput tebe, kojim je Allah povjerio sudbinu Muhammedova umeta i između njega i Allaha nema niko drugi. Nakon toga Omer ibnul Hatab je pozvao Sejda i rekao mu o Seidu, imenujemo te namjesnikom Homsa. On mu reče, o tako ti Allaha ne stavljaj me na kušnju. Omer se razljuti i reče, teško vama, meni ste navrat natovarili ovo breme, a onda me napuštate. Tako mi Allaha neću te osloboditi te obaveze. Onda ga je imenovao zapovjednikom Homsa pa ga je upitao. Hoćeš li da ti odredimo platu? On odgovori. A šta da radim s njom, o vladaru pravovjerni? Pa ono što dobivam iz državne blagajne više je nego što mi je potrebno. Tako Sejd ode u Homs. 哎呀，兄弟！ أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقدين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقدين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائبين في سرايب دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائبين أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقد أين جند المسلمين أين جند المسلمين أين هم مما نعاني من وحوش حقد لو نظرتم للضحايا في الثرى مثل الشظايا حولهم تلهو المنايا والنصارى يغصون لو نظرتم للضحايا Nakon kraćeg vremena vladaru pravovjernih stiže jedna delegacija povjerljivih ljudi iz Homsa, pa im on reče, napišite mi imena siromaha u vašem mjestu, kako bi im koliko toliko pomogao. Oni mu dadoše spisak na kojem bijaše ime toga i toga i ime Sejda Ibnu Amira. Omer upita, koji je to Seid ibn Amir? Rekoše, to je naš emir namjesnik? Pa zar je vaš namjesnik siromah? Da, rekoše. Tako nam Allaha prođe puno dana, a u njegovoj kući se nikako vatra ne naloži radi kuhanja. Omer zaplaka tako da mu suze isklasiše bradu, a onda uze hiljadu dinara koje stavi u kesu i reče lamite ga od mene i recite vladar pravovjernih ti je poslao ovaj imetak da se potpomogneš u rješavanju svojih potrebština. Kada je delegacija predala Sejdu kesu, on pogleda u nju i vidje dinare, a što ih odbaci od sebe govoreći. Svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Ponašao se kao da ga je zadesila velika nesreća ili zao udes. Njemu pohita njegova uplašena žena i upita. Šta se desilo o Sejdu? Je li umro vladar pravovjernih? On odgovori. Desilo se nešto krupnije od toga. Ona opet upita. Da nisu muslimani poraženi u nekom boju. Još gore od toga, odgovori on. A šta je gore od toga, upita ona. On odgovori. Došao mi je Dunjaluk, kako bi mi upropastio Ahiret stigla je kušnja u moju kuću. Pa oslobodi se toga, reče ona. Nemajući o dinarima nikakva pojma. Hoćeš li mi ti u tome pomoći? Upita je. Da, reče ona. Onda on uze one dinare i razdijeli ih u manje kese, te ih svi upodijeli siromašnim muslimanima. Iza tog događaja ne prođe mnogo vremena, a halifa Omer ibnul Hatab, neka je Allah zadovoljan njime, otputava u Šam kako bi se lično uvjerio u stanje muslimana u tom području. Kada je stigao u Homs, kojeg su zvali Mala Kufa, zbog toga što je Homs bio poznat po žalbama mještana na svoje namjesnike i radnike, kao što su to činili stanovnici Kufe, Omera dočekaše mještani u znak dobrodošlice, on ih upita. Kakav vam je vaš namjesnik? Oni se požališe na njega i spomenuše četiri zamjerke i pritužbe na njega, sve jednu veću od drugih. kasni priča Omer. Onda sam sastavio mještane Homsa i njihova namjesnika, moleći Allaha da ne bude izmijenjeno moje mišljenje o njemu, jer sam imao povjerenja u njega. Kada dođeše kod mene i oni i njihov emir, ja ih upitah. Na šta se žalite kod vašeg vladara? Oni odgovoriše, Ujutro nam ne izlazi sve dok dan prilično ne odmakne. Ja upitah, šta ti kažeš na to o Sejdu? On malo zašuti, onda reče. Tako mi Allaha, uvijek mi je bilo mrsko da to spominjem, ali sada vidim da to moram učiniti. Moja porodica nema nikakvog slugu, a ja svako jutro preuzimam na sebe brigu oko kuhanja tijesta za kruh. A onda malo sačekam da ono tijesto nadođe, pa tek onda pripravim kruh. I za toga ja se abdestim i izlazim među ljude. Dalje kaže Omer. Onda ih upitah, a našta se još žalite na njega? Oni rekoše, a on se navečer nikom ne odaziva. Ja upitah, šta za to kažeš o Sejdu? On odgovori, Allaha mi, i to mi je veoma mrsko što moram da obznanim. Ja sam dan podredio njima, a noć sam podredio i badetu uzvišenom Allahu. Ja opitah, na šta se još žalite? Oni rekoše, on jedan dan svakog mjeseca nikako ne izlazi među nas. Ja rekoh, šta je to sve idu? On reče, o vladaru pravovjernih, ja nemam sluge, niti imamo dijelo osim ovoga jedinog koje je na meni, pa ga ja jednom mjesečno operem i onda čekam u kući dok se osuši, a onda izlazi među ljude tek pred kraj dana. Zatim ih upita na šta se još žalite. Oni rekoše, s vremena na vrijeme njega spopadne nešto tako da se zamisli dotle da izgleda kao da je potpuno odsutan od svog društva gdje se nalazi. Ja ga upitah, a šta je to o Sejdu? on odgovori. Bio sam očevidac pogubljenja Hubejba ibn Adija, još dok sam bio mušrik. Gledao sam Kurejšije kako komadaju njegovo tijelo i govore mu, bili volio da je Muhammed sada na tvom mjestu. On im je odgovarao, tako mi Allaha ne bih želio da sam bezbjedan i miran kod svoje žene i djece, a da Muhammeda ubode samo jedan trn. Ja, tako mi Allaha nikada se tog dana ne sjetim, a da se ne zamislim kako mu nisam na neki način pomogao. Zbog straha i brige da mi to Allah neće oprostiti, mene spopadne ona odsutnost. Tada Omer reče, neka je hvala Allahu koji nije dao da se moje mišljenje o Sejdu izmijeni. في ربوع المجد كنا نفع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نفع النصر المبين المبين النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين بربوع المجد كنا نسعى النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا Za toga mu je poslao hiljadu dinara da se malo pomogne u svojim potrebama. Kada to vidi njegova žena reče, hvala Allahu koji nam je pomogao da nas ti više ne moraš služiti. Kupi nam namirnica i kupi nam slugu za te pare. On je reče, a šta misliš da učinimo nešto što je bolje od toga? Ona reče, a šta je to? dat ćemo ih onome ko će nam ih ponovo vratiti. I to onda kada nam budu najpotrebnije, reče on. A kako to? upita ga žena. On je reče, uzajmit ćemo lijepi zajam Allahu koji će nam to vratiti. Ona se složi. Da, neka te Allah nagradi. Sejd napusti mjesto gdje je sjedio, sve dok nije rasporedio sve dinare u kese, a onda rekao jednom od svojih ukućana, odnesi ovo u dovici tog i tog, zatim je timima tog i tog, a onda tim i tim siromasima i potrebnima. Neka je Allah zadovoljan sa Sejdom Ibnu Amirom El Džumehijom, jer je on bio od onih koji su drugima davali prednost u odnosu na sebe, mada im je i samima bilo potrebno. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب